ang hirap din kahit naman dahil sa pagiging lalaki, dahil din sa ano eh, yung ikaw na lang kinakapitan, parang Oo. sa buong buhay ninyo, sa lahat, ikaw ang last resort. Ang hirap ng pakiramdam ng ikaw yung last resort. Kasi wala kang sasandalan eh. Ikaw yung Wala kasi sinasandalan ikaw yung lahat eh. safety net. pare. Oo, parang ang pressure dun, paano kung hindi ka na maka, ano, kaya yun yung fear ko din nung nawalan ako ng trabaho. Paano ako magiging safety net kung ako ay hindi ako sure kung safe pa ba ako. Ganda. Ikaw safety net ko, James eh. Utang ina mo. nagdagdag ka pa lang. <laughs> nagdagdag ka pa ng pala, gusto ni James. Kaya pala ang bigat ng pakiramdam mo. <laughs> The Pod Network Entertainment. Masaya yan ah. So, Tuesday, Tuesday ba nakaalis na itong mga to sa Malamang. bahay nila? Malamang. Sino? Yung mga babakasyon. Hindi Hindi, baka dito- bukas pa yan. Baka bukas pa. Pwede, baka nga buong linggo na eh. Iba nag-work from vacation na lang. Nag-work from home lang. Nakikinig ka ngayon, ingat ka. Ingat sa biyahe o kung saan ka man pupunta. Maganda nakaalis na sila kahapon para wala pa traffic. Monday, Holy Monday. Pero kung saan man kayo pupunta ngayon at ah, Kumain ka na ng karne ngayon, bawal na yan mamaya. parang maganda na dito na lang sa Maynila ngayong Holy Week? Hindi, kung gusto mo talaga mabuhas ang kasalanan mo, daanan mo lahat ng traffic sa highway. Welcome to the Cool Pals! Episode 808. Exclusive on Spotify and YouTubes. Pe pe pe pe pe. Pe pe pe pe pe. Pe Pacman. Laban Pacman. Para ka lang. Na, bawal ba? Bawal. Bakat mo na lang yun kasi <laughs> medyo maselan yun eh. Medyo, medyo maselan. Marami nang nadali diyan eh, di ba? Ah. Pero isang linya lang naman. Naiba eh. lang yung tono. Eh. Hindi, kahit na. Talaga ba? Uh, kahit, oh, ano? Maraming, hmm. ano dyan, maggagaling-galingan, okay, mga tatakbong konsehal, oh, sisitayin tayo mananalo sila. Pero, pero buuin natin yung kanta, buuin natin yung kanta, line lang naman dyan ng kanta, pero hindi, hmm. ibang kanta to pare. <laughs> kasi hindi naman yun yung pempem ko eh. Paano, kasi... Ba't naman kasi yun ang ano napili mo no? Wensi Cornejo yan. Wensi Cornejo nga yung... Habang may buhay yun. Dahil Iba nga. <laughs> laban Pacman. Yung laban Pacman, pwede Totoo, na. Totoo, oh. pwede yun. Oh. Oh, oh, ganda yung kanta pinaka-paborito kong rendition kasi ng ano eh. Habang may buhay? <laughs> Hindi, yung kinanta nung ano, nung sa... Mm. Pinili kasi ni Pacquiao yung parang palakasan. Ah, yung babae ba yan? Oh, Fatima, hindi siya kilala. Fatima something, hindi. Oh, parang ata ganun. Si eh. Fatima ni ano? Hanapan. <laughs> Badong, ni Badong. Ni Badong. Ha? Ha? Ah! <laughs> Gago. Hindi yun. Gago, hindi. Gago, hindi. Ay, hindi yun. To, basta sa Kapunit. Holy Tuesday, pare. Oh, Holy wala pang Tuesday. 2 second, wala pang 2, wala pang 5 minutes, ang kami ng pinakat. <laughs> Oo nga, eh, doon lang, kahit doon lang sa, ano eh. Pakiblip yun, pakiblip yung eh, sinabi ko. i mo na lang kahit, kahit yung ano, yung kanta. Pero Kakanta sa boxing. Kakanta sa boxing, si ano, yung pati Fatima, yung bulag. Hindi. <laughs> Dapat 3 minutes, oh. Tapos tumatawa pa. Pag si Roger oh. tumatawa na, yun ang... Okay. sagot na. Ah, okay. Ah, Reset, cutting reset, point. reset, reset, Cutting reset, point, reset, cutting reset, point. Cutting oh, point. Oh, okay. Bakit yun naman ang pepe mo? <laughs> pareho pa. Pareho pa kayo ah. Tama Yung- ah. Hindi kasi ngayon, malamang may mga, ano ngayon, mga nagdinilay-nilay, ganun. Mga Tuesday na yun eh, di ba? Ngayong week ngayon, uh, ano yan, medyo importante rin kasi ngayon yung mga pahinga. Di ba? Ano bang pinaka-traffic na araw ngayon? Kung ikaw ay babiyahe papunta ng probinsya, magbabakasyon kasamang pamilya, ito bang Tuesday, itong araw na ito, ay eh, traffic? Pa, hindi pa, hindi pa. Wednesday night yan. Wednesday night, Maluwag Tuesday, yan, no? Pero puta nandun sila sa... <laughs> Habang nakikinig, yun, no? Tangin na mga... Maluwag pala po. Okay oh. Pero naranasan nyo na yan yung ano, peak ng traffic sa NLEX na ganito. Oo. Oh, Takin na na talaga. yung sus- hmm. kahit SLEX, ganyan na rin ngayon. Sumpa. Talagang susumpa mo. Mula balintawak. Takin na. Yung hanggang dao. Oo. Takin na. Gano'ng katagal? Ang daming tae sa portalet. Ang inang mga <laughs> Wala pa talaga 5 minutes. Pakiblip, pakiblip, Wala pa 5 minutes. Pakiblip. Hindi. Hindi. Minsan kasi, nagkakamali tayo ng calculation. Kasi di ba, ano ba dapat ang alis? Minsan iniisip natin, dati iniisip ko noon, ano, Thursday ng madaling araw. Mm-hmm. Iniisip ko noon, eh, mali. Wednesday ng gabi, traffic to, traffic mm-hmm. to. Mm. Kaya malamang wala pang masyadong babiyahe. Umalis tayo ng Thursday ng madaling araw. Eh, tama ba? Mas traffic. Oo. <laughs> Alam mo ang hindi traffic? Thursday ng gabi. Tanghali. Hmm? Ah, dahil nakakating na yung iba. Mm-hmm. Pero kung sasakay ka ng bus, kailangan umalis ka na ng lunes. Mga lunes, yun. Ano ka na niyan? March pa lang umalis. Hayahay ka na. <laughs> Oo. Yun yung hayahay ka na, sila pabiyahe pa lang pag lunis ka. Ah, minsan ka maganda rin ano eh, ah, pa salubong ka na lang. Di, eh, di linggo na. <laughs> Oo, talaga. Oo. Basta oh, madaling araw ka umalis. Okay, mas okay pag Pag madaling araw. hinanasa ko na yung madaling araw, yun nga yung inabot kami ng pambalintawak doon Pag dilubyo, gano'ng katagal yung dilubyo? Hmm? Hindi, ibig sabihin, pag, nas, hindi, pag na-struck ka sa traffic, gaano katagal ang balintawak hanggang daw? Ay, puta. Mga tatlo four siguro. Hours. Four hours. Four hours, mga ganyan. Oo. Nakaka, ano Kasi umal, nando, nando kami sa ano ng 5 a.m. sa en, sa Balintawak, dumating kami ng ano, mag magte-10 na pala. Sa sa Daug. Subic. Subik? Tapos ang dami pang tao sa Ay, ano. Ay, dao pa lang, dao. Tapos tanghali yung subic. Di ba? Ang dami pa, ah, pahirapan pa yung accommodation sa, kasi punuan yan. Well, pag gantong Holy Week, eh, dapat advance yung booking. Oh. Walang mag on the day siguro. Siguro kung sa bahay ni Mick, meron bang ano nun? Ah, may meron, alam ko ay, meron na kapag porosan. Talaga kahit walang heater. <laughs> Follow nyo ha, bahay yan na. sa Facebook. <laughs> Maganda kahit walang heater. Oo, uh, <laughs> pakiramdaman nyo. Kasi mas kailangan nyo ang walang heater ngayong panahon oh, <laughs> ah. ko. Oh, dahil sabay-sabay. Ma- Uminit ha. Akin na na ito. Inakas na ginagaya niya yung towel na Roger eh. Paano ulit? Paano? Paano, paano? <laughs> Wala lang siyang magawa. Parang motor sa primera yan eh, pakyat. Gusto lang niya gagawin. Ito si, ginagago mo si Roger, may pinagdadaanan na nga yung tao. Tangay na. Eh, daanan mo pa. <laughs> Wala nang siyang choice eh. Ngungo siya. Bakit daanan mo pa? Bakit daanan mo pa? Eh, masarap dumaan sa kalasadang baliko. Liko-liko, di ba? Oh, mas magandang daanan mo para mas mag-gain ka ng experience. Oo. Oh. oh, yeah. Ngayong Holy Tuesday, um, Roger. Hello. Seven minutes. Two minutes pa lang i-show natin. Oo, oh, ano eh. vale. May makat pa to. Ma- ah. Mababat yung kwento niyan. Ha? Depende kung maintindihan natin. <laughs> Pero ngayong mahal na araw, Roger, marami ka bang pinagdadaanan? Kasi Ah, ngayong ano ka lang namin uli, makakasama sa Holy Week eh. Ngayon mo lang ah, dadaanan tong Holy Week eh. Holy Week to. So kaya Nga burot ka. <laughs> Hindi, sa akin, hindi ko na ano, hindi ko na... Ano, iyak ka kagad. Hindi, wala pa. Oh, sige, <laughs> Hindi na. Goal natin paiyakin si Roger. Oh, Tara. Wag ka. Sige na. Oo, sige na. Sige na, makinig. Sige na. Hindi, ano. Uh, ano ba ang nagpapaiyak sa isang Roger? <laughs> Tawagin siya mo. Tanginan nyo kasi. Go! Go! Ayan na, naiiyak. Roger, naiiyak. Wala, totoo nga yung... Yan, naiiyak nga Roger. Totoo nga yung gago ka. Siligaw mo. Ina mo, pinayak mo, gago ka. Siligaw mo eh. Uya, ba? Pinayak mo, gago. Gago ka, James. Gago ka, James. Ina mo, Roger. Ina-acting mo to para... Aga. Ah. Roger, uy, Ayan. Wala na. Wala na. Wala. Oh, oh, pinaiyak mo, James. na, pinaiyak mo to si ayaw mo bigyan ng time para magsalita. So, lima, bigyan mo ng tubig. Wala. Bigyan mo ng tubig. Oh. Takin ano mo, James. <laughs> alam ko, sa, alam ko sabihin ni Roger. Roger, bakit ka umiiyak pala? Anong nagpapaiyak sa'yo? Ikaw. <laughs> Hindi siguro minsan, no, syempre, minsan nasasagad din talaga tayo. Eh. Well, madalas madalas nasasagad tayo. And hindi everyday handa tayong humarap. May ano spokesperson ka pala talaga. <laughs> Oo oh, nga. Tsaka ang linaw ha. linaw. Tama ba yun? Tama ba yun? Thumbs up lang siya. Thumbs up lang siya. Thumbs up lang siya. Ikaw magboses. <laughs> <laughs> Ikaw magboses sa... Tayo uh, uh, uh, na Dapat boses ni Roger. O ilabas mo, Roger. Ilabas ano. mo yung boses ni Roger. Alam mo yan, ah, araw-araw bumabangon tayo para makapaglaban pero hindi araw-araw. Pogi yung boss ni Roger. <laughs> Hindi araw-araw umuwi tayong panalo. Tangina nakakapagod din kaya makipambuno araw-araw. Yung literal na ano. Commercial ng kape. <laughs> Para kanino ka ah, bumabago? Ang ina ka eh. napanood ko rin sa commercial eh. So, alin yung susunod doon? Parang ano, parang ang hirap din maging pag adult ka na, mahirap kasi ano na eh, nagkakaroon ka na talaga ng totoong problema eh. Mm. Kasi nung bata ka, ano ba ano lang ba problema mo nung Tsaka bata? dati may sasalo sa atin, ngayon wala nang Wala, sasalo. takin na Tayo ang safety net, pare. Oo. Tapos kung minsan dahil lalaki ka, kailangan mong sarilinin yung problema. Oo. Hindi mo pag kunyari ikaw pa yung inaasahan ng maraming tao, ikaw pa yung ah, kailangan matatag. <laughs> nag na habang nag-drive yung mga lalaki. <laughs> Nag-iiyakan. Huwag umiiyak, Dad. Oh. Oh, hindi, totoo. Hindi, totoo naman. Oh. Ito ba, Roger, yung uh, ah, pinaghugutan? Ba't ka naiiyak ngayon? Hindi kasi... Hindi, usap muna tayo ulit. Usap muna tayo ulit. Usap muna tayo ulit. Oh, sige, pahaba. Busesan mo, busesan mo. Pahabain natin to. Hindi kasi yun eh, parang... Ah di ba, ta, ta, ta, dahil sa mga problema, parang na, na, na back yung pamilya mo, ganyan. Hindi mo nabibigay Ay. yung dapat sa pamilya mo, ganun. Magpapamilya ka ng dalawa bago iyak. <laughs> Ayun ba yung problema niya? pa kang buhay. Pamilya. Galing sa spokesperson to eh. Galing sa spokesperson. Eh. Ang hirap tulungan. bakit yung bakit yung spokesperson sinisisi yung uh, Well, ito ito ba nararamdaman mo Roger? Uh, <laughs> Teka lang, ito yung expo- spokesperson na nanlalaglag ng Pangina. <laughs> Ano sige to eh? Nga, sige nga, Roger. Yung nararamdaman niya guilt nararamdaman niya guilt. Kasi minsan yung problema ang kinakaharap natin. Problema lang natin to eh. Mm. Kaso minsan sa laki ng problema, nag-overspill siya sa family mm. natin. And minsan okay lang na tayo yung nahirapan eh, no? Pero pag yung hirap natin na ipapasa natin sa mga anak natin, medyo... Oh. O sa fa- mahal natin sa buhay yung nag-overspill, doon mas nagiging mas mabigat, mas nararamdaman natin. Di baling tayo, di baling tayo, pero pag sila, doon talaga nararamdaman natin. Oh. Kaya unang namamatay ang lalaki sa mag-asawa, madalas, dahil maraming di sinasabi lalaki. So ilang taon na lang si Roger? Basta... <laughs> Wag na ma, may iyak pa eh. Taka nakaka-sold out lang na ilang shows, si wag muna. Aba, tama yun Roger, approve ba yun, approve o hindi? Mali, hindi. Mali. <laughs> tama, tama, tama. O, oh, ikaw na. Tama, ano, tama. Roger. Kasi mas, eh. mas gusto namin makilala ka ngayon. Na, na, yun, yun dahil sa ganun, sa mga sa situation ko ngayon. Pagka na, Tuition? Na, sa, na, situation? Situation! <laughs> Nag-masteral ka pala. Hindi ba kabuelo? Hindi ba kabuelo eh? Sige. Hindi, yun nga. Yung, yung dapat na napoprovide mo sa pamilya mo, hindi mo nagagawa. Diba? Kahit, baga, uh, yun, na nakikita ba kami sa ano, sa biyanan ko, yun, na hindi naman dapat. Uh, Ayaw mo rin naman. Oo. Hindi. Hindi, nadulas siya. Diba? nadulas siya. Oh. Nadulas. Tumams up ka muna. Thumbs up ka. Thumbs up. Thumbs up. Di ba ano, mamabait naman yung biyanan ko. Kasi syempre, kung, kung may option ka, may option, may hindi option. Ganun. Oh, hindi ganun. Hindi ganun. Binan mo ba yung nasa Bicol? Hmm. Namimiss mo siya. Pero kamusta ka naman ngayon? Kamusta ka naman yan? Diba? Ganda naman ng may trabaho naman. Oo. Kamusta ang comedy? Nakalipat ko lang ng work. Mm. New comedy. Ang kitaan doon sa bago mong work, mas mataas naman Mas dun mataas hmm. siya. Ah, Di kaso- hamak? Oo, di hamak. kasi kakasimula ko pa lang eh. So, Hindi ka pwede yung bumali pa, no? Hindi. sa ano ka ba, arawan? Por! Construction worker ka ba? Tawag ko ba sa boss mo, Por? Oo. Bakit di mo try maging hinete? Oo. eh, mag- malaki siya sweldo nun, ah. Sabi siya dapat naghinete kayo. Eh. Putang ina, Roger. Walang kabayo sa amin. At, ah... Kailan ba yung bago mong trabaho? Kailan nagsimula yan? January, January. Oo. This January lang? Oo. Ah, medyo na rin pala. So, yun, yun yung ano. Kasi pag kinakamusta ko si Roger, parang okay naman lagi. Parang... Hindi mo kasi naintindihan yung sinasabi niya. <laughs> Kaso, yung ano nga, gusto kong kamustahin din yung finance, hmm. financial, financial ano ni Roger. Kasi nga, nagtataka rin ako, bakit laging nandun sa Bicol tas nandito sa Manila si Oo, eh. Roger? Kung, yun nga, kung may option, kung may option ako na uh, dalhin na dito, Natanig ko dito, pero hindi, hindi Siguro ko, darating naman tayo diyan, ba? Oo. Takes Darating naman, it takes time. Oo. It takes time. Siguro nasa phase ka na bumabawi ka ngayon eh. Kumbaga Ah, nagbabawi. si Lilibet kasi lilipad na papuntang Japan sa August. So, pag ganun, pwede na umuwi yung pamilya mo dito. Pero sa ngayon, ah, nandun naman, huwag ka mag-alala, nandun, naman si kumpare. Tangina mo. Hindi nakakatulog. Hindi ba nakakatulog? Hindi, pero ano mo din kuwari, may, ba- may bahay kayo sa Fairview. Mm. Oo. Oh. Diba? Yung dito, Meron. yung sa Fairview sa, sa iyon. Sa, sa, sa pamilya namin. Mm. So isipin mo yan, mayroon kang isang may bahay ka na maturing na sa inyo na makakameno sa gastusin habang nagtatrabaho ka hmm. dito. So matatabi mo ng konti yung yung makalis ka na sa upa. Kumbaga, meron ka nang may tatabi. Tapos maganda ang pasok ng mga comedy shows mo. So, eventually, kasi kakasimula mo lang, ilang taon ka na sa comedy? Five years. Five years. Oo. Kami, ilang taon bago kami nakakuha ng kita na sustainable. Mm. So, nasa magandang posisyon ka ngayon na makakaipong ka na. May may tatabi ka, ganyan. May may pa, may ma, ma, iimpok. Well, alam mo yung nangyari naman sa iyo, eh importante rin na mangyari sa yan kasi mm. kung hindi, ba, hindi mo matututunan yung mm. value niyan. I'm sure material yan after two years na maganda. Oh. Mm. Kasi, May nahihingahan ka ba kapag ka nandito ka sa Manila ng mga ano? Kasi minsan parang feeling ko sa'yo, ang bigat, ka, oh. ang bigat-bigat na ng problema mo tapos yeah, pagka sa um, gabi umiiyak ka na lang sa Hmm. Sabi ng mga ka, ano kapitbahay mo, ano may pusa? Init na pusa eh, no? Binabato yung bubong. hindi, hindi yun din eh. Di ba pag, pag lalaki, wala kang ano eh. Wala kang Oo. natatabihan eh. Ganun talaga. Well, ah, kung talagang lalaki ka, maghanap ka ng pagsasabihan. Pero totoo yun, hanggat walang nagsasabi sa'yo ng ano, uy, kumusta ka? Yung gano'n. Ang, ano yun eh, sis, sis, ano, sasarilihin mo lang. Oh, may napanood ako na ano, yung babae, nag-disguise siya bilang lalaki. Nag-undercover siya. Tinignan lang niya kung anong buhay ng lalaki. Eventually, nagpakamatay siya. Hindi niya kaya. Pelikula ba to? Ano? Hindi, at uh, nag- nag-eksperimento siya, social experiment siya, mm. pansarili. Hindi kinaya ng babae maging lalaki talaga. Talagang mahirap. Wala kang masabihan eh, hindi ka. Hindi oh. sabi sasabihin ng iba eh, toxic masculinity ito. ito in, in a sense na oh. hindi ka makapag-voice out ng feelings. Oh, hindi pero kasi built din talaga ng lalaki to eh. I mean, oh. hindi mo matatanggal Minamacho. sa lalaki. Oh, mm. yung hangga't maaari. Kakayanin oh, kasi mag- parang ang hirap din kahit naman dahil sa pagiging lalaki, dahil din sa ano eh, yung ikaw na lang kinakapitan, parang Oo. sa buong buhay ninyo, sa lahat, ikaw ang last resort ang hirap ng pakiramdam ng ikaw yung last resort. Kasi wala kang sasandalan eh. Ikaw yung wala sinasandalan Ikaw yung eh. safety net, pare. Oo, parang ang pressure dun, paano kung hindi ka na maka ano kaya yun yung fear ko din nung nawalan ako ng trabaho paano ako magiging safety net kung ako ay hindi ako sure kung safe pa ba ako ang ganda. Ikaw, safety net ko, James eh. Putang ina mo. nagdagdag ka pa lang. <laughs> nagdagdag ka pa ng pala, ni oh. Kaya pala ang bigat ng pakiramdam mo. <laughs> ikaw, Roger, ikaw ba ang, uh, wala ka na bang nasasandalan ngayon? Wala eh. Uh, eh, kasi limited lang naman yung ano. Limited lang naman yung resources ng nun, pamilya ko. So, may din, saka may, may ano eh may kami, kanya-kanya na kami pamilya eh. Mm. So, biyuda, biyuda, biyuda naman yung nanay ko. So, uh, ah, walang ano, wala kang... Tsaka may no. Ah. pinagdadaanan din siyang struggles eh. Oh, oh yung ano, ma- mawal... <clears throat> Hindi, yung... Hindi mo kasama yung ano, yung pamilya mo. Oh, pero alam mo ba, Roger, kung buhay si FPJ ngayon, sidekick ka niya. <laughs> Ewan ko kung may sense yun ha. Naka, nakagaang ba? Nakag- nakagaang ba? so, kaya ngayon tawagan mo ang mag-ina mo. Sabihin mo kung buhay si FPJ, ako yung psychic niya. Tapos, ibaba mo na yung phone. Hindi mo na kailangan mag-explain. <laughs> pero pero yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin, ang laki ng tinuturo nito sa atin eh. Amen. Kumbaga parang mas pinapatibay pa nga tayo nito eh. Tsaka nagbibigay karakter yan sa tao pare. Mm. Nagbibigay oh. karakter. Ako ma ay sorry, makikita mo yung karakter ng tao kapag sobrang taas niya at sobrang baba niya. Nasa mm. extremes. Mm. Oh. Saka papunta ka na ron, Roger, sa position na madadala mo na sila dito. Mm-mm. Yung tama naman yung direction mo eh may trabaho ka, tapos pinag-iigya mo pa sa comedy. Eh, isipin mo ha, ah, sa five years mo, medyo nalalampasan mo na yung performance ng mga mas matagal pang nagpe-perform sa'yo. Mm-hmm. Tapos, maganda ang suporta sa'yo ng mga comedy fans. So, ang yang nakaramdaman mo na alam mo namin mahirap dahil malayo ka sa pamilya mo, eh, maiksi na lang yan yung panahon na kailangan mong bunuin. Tapos, wag kang, kung kailangan mo talaga na kasama sila, eh, syempre, bagong risk sa buhay. Pero kung, kung gusto mo talagang kasama sila, edi, dali mo sila dyan, sa'yo. Oo. Kasi gagawin mo din naman lahat para Yun nandiyan sila. Yung eh. panghawakan niya. Eh. Oo. Mm. Di ba, solusyon dyan, Coleman na tent. Hindi, may bahay <laughs> naman sila. may, eh. bahay, naman sila eh. eh. may bahay na tayo. may bahay kayo. Sige, Alam lakad mo, nyo na. Doon ka magtayo sa puntod ni Epi. <laughs> may... So, sidekick ka. Oo. Dadalaw kami sa ano, sa puntod. Tapos, hindi na kami aalis doon. Oo, <laughs> para sidekick ka niya. Ano naman yun? Pero itong nararamdaman mo, namimiss mo sila, gusto mo kasama mo sila, pero ito yung sakripisyo na kailangan mo muna ibigay. Baka dahil hindi pa sila ready lumipat with you. Dahil hindi din. Kasi di ba, lagi mag-uusap tayo. Bibigyan kita ng, dito na, tira, umuha lang dito sa Alcan. Sabi ko, ay, mm. tapos may malapit dyan na eskwelahan. Oo, oh, hindi ako Diba? maka, ano eh, maka... Alam mo yun, hindi ka, daw ako makapag-decide kasi, yun nga, hindi, hindi pa kaya eh. Oo, yun lang yun. Oo. So, yung nararamdaman mo ngayon, mm. medyo alam mo din na hindi pa kaya. Pero man, papunta ka na ron, Roger. Mm. Sipin mo, ang ganda ng... Basta everyday isipin mo, one step closer ka dun sa goal mo, pare. Mm. Gaano makaliit yung hinakbang mo sa araw na yun, one step closer, pare. Kailan ka huling humingi ng tulong? Tagal na eh. Tagal. Wala. I mean, hanggat maaari, hindi eh. Mm. Oh, nung Tama. nahulog ka sa ref, hindi ka... <laughs> Kinukuha mo yung ice cream. Ano inaabot niya? ano siya, frozen <laughs> foods? Bakit siya mahulog sa Baka freezer. Chest freezer. Oh, ah, freezer. Chest eh, freezer. Nahulog ka sa chest freezer, di ba? Ano? <laughs> munti ka na, munti ka. Munti ka lang. ano yung mga, ano kay Rems, no? Parang mga killer yung mga appliances. na bagsakan ng piano, nahulog sa ref. Oh. Puta ka na, Looney Tunes na naman tayo eh. Uy, alam nyo ba yung malunggay? <laughs> Uy! ano? Meron siyang ano, Out anti-inflammatory properties. Pare. Properties. Properties. <laughs> Properties. Properties. Saan mo nabasa yan? Sa library. <laughs> Nakakababa siya ng blood sugar, pare. Papaaway nila ako. Hindi ko sabi yung properties. Oy, dali. <laughs> O, tulog ko lang. Ayusin, ayusin mo yung pag-ano ng bulong ka. Pinag-isipan ni Woman to bago <laughs> dumating sa kanya. Sisirain nila ng live lali. <laughs> yung properties ba kapalit ng platypus? Oo nga pare, yung malamgay nakababa siya ng cholesterol. Mm. May anti-inflammatory properties siya. Ayan. <laughs> Seryoso ba yan? Seryoso. Dito eh. anti inflammatory <laughs> Oo Hindi, pare. tama. Hindi siya nakakamaga. Oo, tapos it's good for liver health. Ano ba yung maga? Na, sa, ano ba yung pwedeng mga, mga, mga- mamaga? Yung mukha mo, May pag mga di ka daliri. tumingin. Tama. <laughs> Pag di mo siya tinigilan daw. Oo. Oo nga. Kaya dito ka na sa Moringa Vita, pare, coffee mix. May malunggay siya in kape. So, di ba? Isang mm. tirada na <laughs> lang. Para hindi mamuga. Ang dami niya LT flapper. Moringa Right, <laughs> yeah. Vita. Maraming Maraming flowers. <laughs> Mahirap makita Yung bigger picture. yung gabay. May gabay hmm. kasi yan eh. Mahirap makita yung gabay sa sitwasyon na na may kawalan. Pero pag nakita mo na yun na unti-unti kang umaangat, doon mo ma-realize na merong palang gabay all throughout dun sa pinagdadaanan mong hirap na hindi mo lang siya makita dahil syempre nakafocus ka dun sa sakit, nakafocus ka dun sa dinadanas mo ngayon na paghihirap. Pero merong gabay eh. Kaya may minsan yung tao magsasabi sa'yo, hindi mo ba nakikita yung unti-unti mong pag-angat sa comedy? Dapat paging grateful ka. Ganun. Hindi mo ba nakikita, nanalo tayo sa Family Feud, Mm-hmm. May perang parating dyan. Di mo nakikita yung mga sold out shows mo. Di mo nakikita na mahal ka ng mga cool pals na pag kaya nga binibiro kita, pag alabas mo pa lang sa Baguio show, Roger, Roger. Mm. So yan yung makikita mo na parang nandun ka sa tamang landas na na parang makakamit mo na yung mga pangarap mo in the near future kung kung itutuloy mo yung tamang tamang ginagawa mo ngayon kasi pinag-iigihan mo yung open mic, pinag-iigihan mo yung comedy mm. mo. Lahat ng opportunity, hindi mo pinapakawalan. So parang akong magsasabi sa iyo na parang ma- malapit mo nang makamit yan, yung mga gusto mong makamit. Oo. Tsaka meron kang bagay na wala na dapat pag malaki mo. No, wala kang sex scandal. Hmm. Di ba? <laughs> wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Oh. Oo yun din eh, na, na nagpapasalamat ako sa, ano, sa suporta ng, na ng Cool Pals. Kasi ano eh, alam mo yun, pwede, pwede akong mag full time na, ano, eh, na IT. At doon na lang mag ano, kung harap po talaga yung pera, pwede, pwede akong mag full time na IT. Pero, mahal ko yung ano eh, mahal ko yung comedy. So, yun din yung ano, yun din yung nilalaman ko tatawa ko, ganyan. And, uh, so, kinakalaban parang, mo yung asawa mo? Hindi, hindi yeah. naman. Parang nil, nilalaban, parang pinapaintindi mo. ah, ah, mm. Mm. Kasama siguro Tapos, sa challenges eh, no? Oo. Oh, mm. Mm. Uh, Siyempre, ah, uh, magtatanong yung ano mo, yung, yung anak mo, bakit wala ka? Diba? Yun yung matakin. Hmm, dako. Yeah. Siyempre sabi mo, tatrabaho si Papa, uuwi siya ulit. Oo. Oh. 'di ba? Hindi naman ikaw malayo na hindi ka maapunta sa kanila hmm. anytime. Tin, tin, na, na sumagi na rin ba sa isip mo na itigil mo na lang tong comedy? comedy. Mm, mm. Doon na lang ako sa Bicol. Anong Oo. nagpabalik sa iyo? Ay anong nagpatibay na loob mo? Lilibet kakanta raw eh pag <laughs> <laughs> pag hindi ka bumalik tomorrow. Mga GRO. <laughs> Mga GRO Kalokan. hindi. Mahal niya ni, eh. kumbaga, gusto makita ng mga anak ko na na pinusto ko yung, ano, yung passion ko. Mm. Hmm. Na, nasa age na rin kasi alam siya mo, eh. 38 eh. Oh. Alam mo, itong taon na ito, mas makikita ka ng mga anak mo sa TV, makikita ka nila yung mga achievements mo, makikita nila yung mga sold out photos ng show mo, mga clips mo. Alam mo yan, yun yung... Don't take it personally rin sa asawa mo ha. Ah. Kasi... Hmm, tama lang naman. Gan- tama, tama, naman, naman yan. Tama ano naman yan. Tama naman yan. Oo. So, Kailangan mo din na, na ano eh, check and balance eh. Oo. mahirap pag lagi kayo nasa same page, eh, Oo. nawawala yung sounding board Kasi na. sa punto de vista rin naman ng asawa niya, Ay. lang ako. ang bahala dito sa mga bata. Nen, mahirap din naman yun. Oo, napawag siya yung, nai, nai, siya yung iniwan ko na sa kanya yung ano, yung responsibility. Mahirap din kasi pag komi- komedyante ka eh pag nakikita ka, parang nag enjoy enjoy ka lang na parang hindi mo mm. siniseryoso yung sitwasyon. Oo. Kasi papatawa ka eh. Pero hindi mo hindi nakikita ng tao na, butya, pinagtatrabahoan ko to. Kasi Lalo na, may- nung nag-uumpisa din ako ganyan, yung mm. mga tita ko, parang, ano, inom ka na lang ng inom ng tuwing gabi. Hmm, Totoo naman, hanggang ngayon. O bakit ba masama? O, kita mo, kakainom niya. ng oh, eh. diba? Oo, di ba? Oo, di ba? Oo, James, kaya wala dahil masama. diba? James, oo. Dahil maganda ang pale pilsen. Eh. Diba? Pagka may mga ganitong klasing usapan. Oo. Mm. Galing ha, ah, naitawid mo pa. Ah. Pero totoo nga, may may gabay. Mm-hmm. Uh, na-excite nga ako kay Roger. Eh. Na-excite ako sa karera mo. Eh. Roger, ito bang uh, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, kapag nabayaran mo ba yung... Ay, bilis mo ha. Uy, bilis mo. Yung jutangis, ay makakabawas ba ito ng mahigit? At uh, ito ba ay uh, Oh. Uh, ma, ma, ma, madadala mo na yung mag-ina mo dito. Ano yung start yun eh. Baga, isa yun to mga ano, mga... Goals. Mga, oh, goal. Itong year. Kasi yun nga, kaya din ako lumipat ng work. Kasi naghahanap ka financially ng ano eh. Nang pwedeng hindi lang sumuporta sa family mo. Kundi may sobra pa Mm. And then, makikita nyo, parang lagi akong nag, ah, ano, nag, nag, establish ng show. Mm. Ganyan. Yun. Hindi ba parang tataka na parang, oh, may, may show ka na naman. Hindi siya ano eh, hindi siya out of necessity, necessity, necessity siya eh. Ah, puta. So, parang yun yung ano. Teka lang, Roger, may tawag na importante si James eh. <laughs> ano Si importante kay James eh. Hello, eto na po yung pale pills. <laughs> Hindi nag-alam yung ano yung sa CCTV. Sorry, ano yun, Roger? Oh, pinapa- Yun, yun yung pinapasok ano. na raw yung bahay namin. <laughs> Hindi, joke lang. Ngayon, oh. yun yung ano, ah, parang ginagawa ko lahat ng hustle para lang ano. Well, bukod dun, sa- ang akin kasi, dapat siguro matuto ka rin mag-open up. Hmm. Tropa mo naman dito Oo, lahat alam eh. mo, alam mo yung hinahanap mong gabay, yung sinasabi ni GB, hindi mo na lamamalayan, kinuwento mo yun kay Muman, tas nadulas siya kanina, nalaman namin. Kaya ang gagawin namin, ay bibigyan ka! Ng panel! <laughs> Palit ka na! Bigyan ng palit! Nakasama pa eh, no? Hindi na siya nagingongo. Bilang isa, apat! So ngayon, hindi ka nangungo, mukhang ngungo ka na lang, pare. Mm. Eh, <laughs> Gagay ka na lamig, eh. certified bigot! <laughs> Di ba? Par, pa, parang Yeah. nagulat kasi ako na may pinagdadaanan ka palang ganyan. Na parang for the three years, three years mo nang binubuno. Oo. Hindi, kumbaga, Na, hiya Before ba? kasi May wala- hiya wala naman akong ano eh, wala akong, yeah. wala akong, <laughs> wala akong ano, uh, before wala akong, Friends. hindi pa wala kalipat. No, no. Tinatry kong ano, tinatry kong, alam mo yun, maghanap ng ibang avenue na kung magagawin ko. So, yun, uh, lucky ni itong year na to, kumbaga sinunod yung ano, yung mga opportunities. Opportunity oh, na nangyari. Sobrang ganda ng karera. Kaya nga niloloko nga, Europe dangongo eh. Oh. Kasi ang dami. Mm. Alam mo yung mga... Year of the Dragon ngayon, di ba? Dragon. Dragon. Dragon. Hindi, hindi. <laughs> Pero yung mga magagandang babaeng may ganyang problema, hindi nila pro- pinoproblema yan eh. Talagang wala, ganda lang puhunan eh. Hindi ka magandang babae, Roger eh. So, may problema ka talaga. Kahit lalaki, hindi din eh. Gusto mo bang gawin ka naming magandang babae? <laughs> Kaya ng makeup yan. Pero hindi, talaga minsan kailangan mo mag-open up para may tao magsasabi sa'yo na ang ganda ng ano mo, okay ka. Oh no, mong ano yun. Oh. Kailangan mo na pampalakas ng loob. Ganda Well, to put mo. into perspective din, Roger, lahat ng nakaupo dito ay may pinagdaanan na mabigat sa buhay nila. And mm. some of us, maybe, pinagdadaanan pa rin nila hanggang ngayon. Pero alam mo, lumilipas din talaga. Eh. Alam kong cliche yan eh. Mm. Laging sinasabing lumilipas. Pero imagine mo lahat ng pinagdaanan natin on hindsight. Oo. Isipin oh, lahat mo. naman talaga. Oh. Habang eh, pinagdadaanan mo yun, akala mo hindi matatapos eh. Oo, oh. ta- hindi mo alam kung paano eh. matatapos. Nandun ka sa pace eh. Pero nung natapos na, tapos ngayon binabalikan mo, putak na, six months lang pala yun. six months lang pala ako nag, ano, na, naghirap o ano. Tsaka ang ginagawa ko madalas dyan, nagpapanggap akong masaya hanggang maging masaya akong totoo. Wow. Parang gano'n naman tayo lahat, ano? 80s na 80s machismo. <laughs> Magkwento ka sa amin! Na <laughs> parang gano'n naman tayo. Yung, yung ano? go, ano dito, goal, ano? Minsan gano'n naman nang nangyayari Dati talaga. kasi nag-aaway sila. lang. Nagpapanggap na okay ka lang. Oo. Oh, dati kasi lagi sila nag-aaway nung pet niya. <laughs> eh, nasasaktan yung pagiging for parent niya. May threshold ba kayo kung kailan yun na, ano, hindi ko na kaya, kailangan ko na ikwento to. O meron or hangga't kaya nyo bang tiisin, wag ikwento, gagawin ninyo. Ako hanggat maaaring tiisin. Pero hmm. pag di kaya, magkikwento. Matiisin din kasi Oo. ako eh. Ano, ano? tayo? Ano? Mga lalaki ganun eh. Oo. Ano pare? Hindi Anong klase, ah sige, ikaw muna. Hindi, ayoko sabihin eh. <laughs> Anong, anong instance ang yung mapupuno ka na yung threshold mo, kailangan mo na ikwento to pag di, na hindi mo na kaya. Yung pag wala ka na talagang choice, yung wala ka na maisip, yung kumbaga kasi, di ba, ano kay problem solver ka eh. Kahit sino naman problem solver, babae, lalaki. Yung sa pamilya, na, kuwari, no? inaano mo na. Tapos kailangan meron ng meron ng kailangan na ng pera kasi nandun sa ano mo nangyari sa akin yan alam ko nakwento ko na yan noon eh yung pag diabetic ka kasi yung kailangan mo na ng ng dialysis treat three times a week yung mama ko dahil nag na yung kidney, eh, malaki yung ginastos. Talagang walang wala. As in, hindi na makaka... Kaila, nag, nag-message akin na kailangan, kailangan ng, ng ano, ng, ng 11,000 para magbayad. Eh, ang nangyari, emergency pa na dialysis yon So, hindi siya sa kidney center. Usually, kidney center, eh, pag emergency, pag kidney center kasi pipila ka eh So pag emergency, kailangan mo dalhin doon para ma-drain agad. So nadala dyan sa may parang San Juan, mahal. Tapos walang, walang pambayad. Pucha, isipin mo, graduate ako noon, ano, wala, nag, ako yung nagalaga kay mama noon eh. Wala akong trabaho. Naglalakad ako sa San Juan. Pucha, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Eh kasi wala na talaga eh. Talagang binahay-bahay ko yung mga kaibigan ko umiiyak ako. Hingi ako ng isang libo, isang libo dito, dalawang libo. Ang kasama, ano siya no, GB? Hindi lang siya nakaka-degrade ng pagkalalaki. Nakaka-degrade siya ng pagkatao. Yung mangutang ka ng pera. Kahit sabihin mo sa tiyahin mo yan, tang ina pare. Ibang klaseng kahihiyan. Kaya dat magnakaw na lang eh. Hindi, diba? Talagang tululuha mo kasi oh, na-explain mo sa kanila kung bakit kailangan mo ng pera kahit anong magkano lang. Kahit yan, si Jimmy, Wendell, si JP, lahat yan, iniisa-isa ko yung mga kaibigan ko. Kasi hindi ko nakaya. kaya. Naramdaman ko rin yan nung may nahanap akong toy. <laughs> Tangina Ang bigat eh, no? Tangina Ang bigat Tangina. Eh, Nag-bye-bye ka din. Kaya, yung, kaya sinasabi ko kay... Ang utang ka. Kaya yung sinasabi ko kay Roger na may gabay, na hindi mo lang nakikita na meron ay sa mga kaibigan mo, may gabay yan, lao ka matakot. Tayo ba nandito tayo lagi para kay Roger? Hindi. ano, Pag hindi, ano, hindi, <laughs> hindi, hindi. hindi, hindi mga may instances kasi na hindi mo na ano hindi mo aakalain na yun na yung tulong, yun na yung oh. tulong sa iyo. Parang yung sampung utos kay Josh, yung storya niyan. Mm-hmm. Diba? Na malapit na sa Netflix. Ah, hindi ko maintindihan kung hard sell to. Pero <laughs> sige, tuloy natin. Hindi, tama na Naipapalabas na siya sa April 17 sa oh. Netflix. <laughs> Meron talaga mahalay na hard sell ito. <laughs> Tuloy mo. Kaya please lang po, in number one natin ang uh, sampung utos kay Josh. No, may pinaiyak pa kami para oh, maipo. Wala naman kami pakialam talaga dito sa santo. Gusto lang paiyakin ni James eh. Hindi, hindi. Pero yun talaga. Onkyo naman siya kanina. Sabi ko, Kailan ka huling umiyak? Alam mo, <laughs> ano tawag dito? hindi mo pa, hindi pa tayo nag start Medyo naluluha na siya. Ibig sabihin, mabigat na mabigat na talaga to. Wala lang pagkakataon na mapag-usapan yung problema niya. Yung iyak mo ba, Roger, ito ba iyak ng relief? Kasi nung Oo. napag-usapan natin kanina yung tungkol dun sa problema mo at ma- pwede ka naman pala namin matulungan. Ito ba relief? Isang uh, step one eh, no? Oo. Kasi yan eh hindi naman ako, ayun nga, naglalaban ng, ng, ng kaloob, eh, ng sama ng loob, di ba? Ayun ang ano, yun nga, problema sa inyo. So, hagat kaya, gagawin ko ng, pa, ng paraan sa sarili kung ano ka, kakayanin. Sa akin, i-maximize mo yung friendship natin. Magkakaibigan naman yung, tayo. Yung ginagawa mo ngayon, Rogers, Tama. Tuloy mo lang. Oo, oh, tuloy mo may, lang. May, ano lang, yung, siguro, i- may share ko kay, ano, kay, kay Roger parang sa isang pagkakataon ng buhay mo, nando ka sa mahirap pero bibigyan ka ng Panginoon ng tool para makabangon. Kasi yung pa, hmm. minsan At ano eh, kami yun. <laughs> dumating din na, <laughs> diba, para nagkakaroon tayo ng ano ng struggle sa buhay na meron siyang pangahawakan na yun lang yung pangahawakan oh. mo hanggang sa makabalik ka sa buhay, eh, 'di ba? Hmm. Kasi ang dami na yun, ang dami ko rin nagganon din problema sa pera pero nung ano nung nagseryoso ako dun sa sa sa, sa comedy stand up. Hmm parang doon din unti-unting ako nakabangon. Kasi uh-huh. ang laki ng support group. Tapos, uh, ano pa, uh, ano tawag dito, nagkakaroon ka rin unti-unti ng opportunity Oo. para makabawon ng sa ko, problema. Kung meron akong papayo is lahat ng ibinibigay sa iyo ngayon, aalagaan mo yung trabaho na binigay sa iyo January, malaki pa lang sahod, aalagaan mo 'yan. Mm-hmm. Yung mga lahat ng opportunity na kinukuha mo, alagaan mo kasi hindi doon mag-uumpisa yung pag-angat mo eh. Pag nakikita rin syempre na nagbibiyaya sa iyo niyan, how grateful you are na inaalagaan mo bawat trabaho na ibinibigay sa iyo bang kasi yan yung isang step up sa buhay mo ngayon. So, kaya yeah, kuwari, kanina pinapayuhan ka din ni James, oh, kailangan ni ganun eh. So, wag mong papabayaan lahat yan kasi blessing sa iyo lahat. Maging grateful ka. Pag pagiging grateful is binibigyan mo talaga yung buong puso mo dun na aalagaan mo siya. Oo, Roger, hindi mo naman kailangang pabayaan yung day job mo Mm. Dahil lang meron kang sinusunod na passion, pwede kang maging 100% mm. sa pareho. Mm. Yan ay makikinig mo eh. sa The overlap. <laughs> so, dalawang plugging na today. Eh, no? Totoo yun. Ito, totoo. Kung, kung magbabacktrack tayo lahat, inalagaan natin itong comedy. Inalagaan natin oh. lahat ng trabaho na binigay sa atin ng comedy. Inalagaan din natin yung day job natin. O may time na mag, mag, mag-resign ka na o magre-redundancy ka. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo ginawa ng maayos yung trabaho mo. Ginawa mo pa rin ng tama. So doon makikita ng Diyos na worth it na or para makita ng Diyos na parang grateful itong tao na ito na or kahit mga tao sa paligid mo man lang na hindi ka nila papabayaan. Parang ganun. Hmm. Tsaka ito ang naging daan na ano eh, parang 'di ba napapansin mo gaano ka kabigat sabihin nating 6 months prior ngayon versus ngayon. Mm-hmm. Mas magaan ka ngayon, di ba? So, mm-hmm. <laughs> <laughs> hindi mo namamalayan. Kasi isang lang kumain. Kasi ka may problema. so, hindi mo namamalaya na gumaga na gumagaan. Gumagaan oh. ng gumagaan yung mm-hmm. problema mo. Kaya kung titingnan mo, mabigat siya ngayon, pero mas mabigat siya before. Mm. Kaya yun yung tulong na binibigay sa atin ng Panginoon. Ah, gabay. Yan. Totoo yan. Medyo mali, mahirap lang pa, mahirap lang ah, i-digest kasi galing kay James. Nakakainis kayo. Sino? <laughs> Nagulat lang ako. Totoo. Paano ako magpe-preach niyan? <laughs> Ito rin naman ang sa akin ha. Ah. Ito rin naman sa akin. You also have to take into account bakit ka napunta sa situation na yan. Hmm. Di ba? Importante. Huwag mo na sabihin kung bakit. Alam niya rin naman kung hmm. bakit siguro. Di Dahil wala siyang palet? Oo. Pero hmm. kung bakit ka napunta sa situation na yan, dapat kung may pagkakamali ka, admit mo yung pagkakamali mo. Importante yan eh. Kasi para hindi ka na rin maulit Tukuyin bumalik sa problema. Tukuyin mo pare, hmm. maging honest ka, naging ganito dahil ganyan, may pagkukulang ako sa ganito. Eh di sa susunod pare. Yung mga life, yun, dyan papasok yung character mo, dyan mabubuo yung character mo na hmm. doon doon ka magkakaroon ng virtue, ng disiplina para hindi ka na uli bumalik sa sitwasyon na yan pare. Pero, wag mong i-underestimate yung uh, pagiging lalaki mo. Hmm. Dahil uh, nakalimutan ko siya sabihin. Sabi mo lalaki ka total tapos na naman yung women's month. <laughs> oh. Hindi, wag mong ano, wag mong wag mong ano pala, don't be too hard on yourself. Na ah. iisipin mo na Ah, hanggang ngayon, oo dahil lalaki ka hanggang ngayon, nasa Bicol pa rin yung pamilya mo. Pero hindi mo napapansin nga na gumagaan ng gumagaan, tsaka lahat ng mga step na ginawa mo, mm-hmm. e papunta doon sa tamang oh. daan. Mabait kang tao eh. mm Ma- ma- mabuti ka, Tamang nakikita daan. namin yung pagkabait mo, kaya tutulungan ka namin. So, saglit, nabanggit yung tamang daan. Baka pwedeng yun yung pangalan ng episode, ang tamang daan. <laughs> Kasi, Hindi, isipin mo ha. Ah, ah, Sinusunod mo yung sampung utos. Kay George, <laughs> na palabas ngayon. April 17. Hindi, isipin mo ah, yung, yung pamilya mo nandun nga sa Bicol, pero nandun sa in-laws mo, mabait ang in-laws mo naalagaan din sila, safe ang mm. mga bata. Pag, Oo. pag ilang umalis ng asawa mo, may magbabantay na in-law. 'Di ba? So, alam mo 'yun, panatag ka. Silver linings pare. I mean, mm. silver linings, uh, try to look yung positive side ng situation gaano man siya ka-negative. Bayaran mo na yung utang mo. Mm. Tapos magsimula ka ng panibago. Utang. Umuwi utang. ka ng... Panibagong utang. Kaya <laughs> kikitain mo rin yan. Mga Oo. ilang ilang years niya makakuha yan. Sa tingin ko, within 3 years andito na pamilya mo sa Metro. Wala. Wala. Wala. Hindi, isip ko nga ano eh. Next year. Oo. Hindi, ma- two and a half years max. Max na yun. This year yan. Para sa akin. This year yan. Alam mo, bayaran mo yung utang mo, mag-clean slate ka. Then, try mo mag ano, dali mo na dito sa ano mo, sa pamilya mo, mapakainin ni Renz. Pag naman natin pressure na this year, pero anytime that you feel it is ready. Mm. Ano naman yan? Wag, eh, di Wag, wag mo din madaliin. <laughs> Kasi, Kasi mm. pag minadali mo rin eh, baka alam mo yun, para Kuha ka lang ng isang anak. Mm. <laughs> You have to be patient eh, no? You have to be patient din eh. Mm. Kasi, Tiis lang. Tiis. In God's perfect time. Min. Eh, may, may nais, hindi ka tagain ka nun nung taong yun. Tapos, baka pagkabayad mo sabihin niya, meron pa. Hindi naman siguro, mm, no? Eh, may kasulatan naman yan. Kasulat, may kasulatan. Oh. Panotaryo mo. I love na nagsimula tayo ng medyo discreet tapos ngayon <laughs> pinagsisigawan na natin na <laughs> may utang si Roger. Pero tao na sino ba namang hindi? Sino ba ano? namang hindi ano naman? Ano yan eh, kapit-kapit kasi yan eh. Kung... Uh, ba't ka kasi nagkakabit? Oo, oh, di ba? <laughs> Yun na, hindi, ano. hindi kabit. Hindi kabit. Ano? Yun nga. Nag-pile, domino. Domino effect. Oh, domino. Ano nga, ano nga yung mga nagkabit-kabit? Alam mo pinagsimulan? Ano? He-Man. Yung binili mo sa Tacloban. Oo. Kala niya kasi kikita siya eh. Yung, yung hima na yun, pagbukas mo, may, may mga tubig-tubig doon sa mga katukatuan. <laughs> Takloban yun eh. Hindi. Nasa tamang nasa tamang path ka. Huwag ka lang magpapabulag sa karangyaan na maging uh, ano ka, one day millionaire kasi nakakatukso nga. Babantayan ka naman namin kung magpapabantay kayo. Hmm. Oh, mag-ano ka lang, uh, sabi nga GB, tamang daan ka naman. Lahat naman ng ginagawa mo ngayon, ikaw, uh, you are, ano, keeping your head low. Dahil hindi ka naman, ano, hindi ka nagyayabang sa current status mo. At uh, patuloy ka lang sa pagtrabaho. Kaya dadagdagan namin ng 100,000 may yung bibigay sa'yo. Wala nag-agree. Hindi nag-agree yung iba. <laughs> Namimigay ng pera ng kumpanya, putang na. Namimigay ng pera ng kumpanya. Paano kung malaki pa susunod ito? Lalo na. Kaya yung susunod na Patreon, sa'yo na! <laughs> Hindi. Ano, sana makita mo, Roger, yung gabay na binibigay sa'yo ng Diyos. At sa atin lahat. Mm. Kahit minsan, kala mo, sa sobang saya mo, yun na yun eh. Hindi pa. Mm. marami, may, may, may, may nalalampasan ka pang mga bagay na mayroon pang binibigay sa iyo na hindi mo pa nakikita. And uh, Tsaka kahit na ano masolusyunan mo yung problema mo, may panibagong problema pa ulit. Mm-hmm. Hindi naman siya nawawala eh. Talagang pinapatibay oh. ka lang. Kailangan matindi yung pantiis mo. mm Tsaka, ito, tsaka ito, ito sa akin na message sa asawa ni Roger. Kung kung nakikinig ngayon na hindi ko alam kung tama yung ginagawa ni Roger para sa iyo pero ako I can assure you ginagawa ni Roger lahat ng makakaya niya. Kitang-kita naman eh, di ba? Oh, yan ang... Hmm. Papadala Lilibet. Papadala ka ba? Lilibet. <laughs> Lilibet. Ipapadala ka? Oh, Oo, oh, papadala. Oo. Mm. Diba? Hmm. Hanggat hindi ka namin nakikita sa Rapi Tulpo, okay ka pa. Nang hindi na Okay ka pa. Okay Hindi, ka pa. no? Ang maganda ngayon, Roger, uh, siguro doon sa kinakarap mo ngayon, hindi ka na nag-iisa, tol. May mga kasama ka na katulad namin. At ang listeners. <laughs> Tsaka listeners. Listener tayo. Ang uh, dami magbibigay sa'yo ng unsolicited advice. <laughs> Oo oh, na. oh, mes- message nyo. Message nyo. message nyo. Tawagan nyo. 0972. Hindi ba kayo makakontribute? <laughs> Hindi kayo makakontribute oh, doon sa ano. Doon niya i-comment. Sabog yung inbox nyo. <laughs> Or kaya kunin nyo yung profile niya tapos ilong post nyo <laughs> mga putang ninyo. Gawin yung tungkol sa inyo. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thekulpals.com. Yeah. Ayos. Totoo. Yeah. Ako na, isa sa mga natutuwa ako sa karir ni Roger. Oo, Ganda, lakas, maganda. Lakas. At wag kayong, ano, wag kang mangingiming humingi ng tulong. Ako natutuwa na, ako, ako hindi sa karir niya, natutuwa ako na kaibigan ko si Roger. Hmm? Siya ba nanini, na, natutuwa? <laughs> natutuwa? So tanong mo <laughs> natutuwa siya. natutuwa ka ba? Nakakaibigan mo si Kuman? Ano? Ha, hindi ba natin siya empleyado? <laughs> Sa pa Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook Instagram, ah, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Yo, Shout out sa ating mga Patreon dyan. Dre Toreno, Raiza, Brian Alvarez, Aiko Way, Betchay Palma, Marinal Renomeron, John Cedric Bautista, Mikey De La Cruz, Kenneth Kahilog Aquino, Aaron Arugay, Da Torres, Cam Cruz, April Milanes, Erineo Dayanan, Carlo Ignacio, Seth Picana, Alisa K. Zeus Lee, Siguro ta, kailangan nating dagdagan ng sahod. Giron At si Roy <laughs> Jasser Carlo Isip. Hmm. Kaya mo yan, Roger. Anong pakiramdam mo ngayon? Na ano ka ba? Tigas Nabu- titi, no, oh. Ano Tigas titi. Oh. <laughs> Sige nga. Nagtatawanan ka ni Jomar, Jomar, oh, ka na malayo yung pamilya mo. Oh, ito nga, sampung buwang walang sahod. Tangin na <laughs> sabi oh. niya, Bicol lang yan, Katarse. Mahina. Eh. Oo eh. Ah, mahina. Ah, two, three kay Roger. Ah, ah mahina. Sabi niya, oh, Sabi ni Jomar, Jay, sabi, bumulong sa akin, Okay nang inang yan, Bicol lang pamilya niya. Ako, 15 years ako sa Qatar. Oh Tang inang, ano ba? <laughs> Ah, ah, I'm sure umiyak na rin yun si Jomar J. mag-isa. Pero, oh, match eh, yun. Oo, oh, Jomar J. Oo, oh, <laughs> oh <laughs> Hindi pa tapos ang paiyakan oh, dito. Oh, yan. Uh, uh, speaking of Jomar J, siyempre, meron niyang Cool Pals uh, episode recommendation dahil siya ang ating Cool Pals librarian, one half ng Buhangin Brothers podcast. There you go. Bago yan, uh, Roger, salamat sa pag-share. Yo, pare. Kaibigan mo kami dito, mahal ka namin. Yes. O, di ba? May episode tayo. Friend. Pero <laughs> tayo tayo. O, di ba? Nalagyan kayo. Eh. <laughs> Isihin mo si Albi. Kanta <laughs> tayo mamaya. Ah! I'll be better when I'm older. I'll be Joey, love suicide. Ganda ng episode natin ngayon, pare. LB. Oh, okay. Oy, sampung utos kay George. Now showing April 17. Netflix. Ayos. Sisip-sip lang ang konti. Nakakamiss yung walang guest na episode. Ah, oh, Sip-sip! Sip-sip. Tapos, Yung kami lang lima, no? Yung kami lang lima. <laughs> anim na. Anim na, anim na. Anim Anim na. Anim na. Anim na. kung gusto nyo palang umiyak pa re-recommend ko yung episode 339, Problema ni RJ, yung title. Ah. Kung gusto nyo talagang tuloy-tuloy yung luha nyo, i-next nyo na pakinggan yan kagad. Grabe naman yung episode. Wala, ang bigat ng problema ni RJ kasi never na nakapasok ang San Miguel Beermen sa finals. Hindi, <laughs> baka may Nakakayak mga, talaga eh. yan. baka may talaga eh. mga ano, cool pals na pinagdadaanan ngayon. Yan, syempre magre reply kayo tulad ng sinasabi ni JB. Tingnan nyo yung mga positive side. Share nung- nyo sa Reddit Share nyo. natin para anonymous kayo kung ano. Ganyan talaga lahat. Kailangan eh, Kailangan kailangan mo pagdaanan. Oo. Kailangan mo siyang pagdaanan. Kasi part ng life yan eh. Mm-hmm. Hindi araw-araw pag, masaya. Pag hindi mo pinagdaanan ng problema sa pera, parang mahirap mong makita and ma-appreciate yung pera pag nandyan na. Oh. Mm. Kasi pag nandyan yung pera, pucha, lustay. Totoo. Pero pag nawala yan, tas, tas pinaghirapan mo ulit, diyan mm. Mm-hmm. mas mapaplano mo na yung pera mo. Oh. Mm-mm. Pag bilyonaryo ka, nagpakamatay ka na sigurado. Pag uh, nagkaroon ka ng heavy burdens na financial, mm. puta, Bas, Oo. alam mo yung nawala yung pera? Basta appreciate mo yung samahan ng pamilya, yung bawat isa sa inyo, nagtutulungan. Tapos yung nakakaaw na lahat, mas may importansya na yung pera. Tapos buo na yung pamilya. Kasi isipin mo ah, naranasan niyo yung wala. Mm. Tapos kayo-kayo lang, nagtutulungan. Mm. Iba yung tibay na nagagawa nun sa pamilya or subukan mong pagtrabahuhin na yung mga anak mo. <laughs> TikTok mo lang. <laughs> Start mo lang sa TikTok. Turuan mo na. <laughs> oh, turuan mo na na mag-comment. Turuan mo kumain ng kilawin. Kasi malakas views nun eh. Saka pag, pag, pag yan eh, naitawid nyo, naitawid mo siya as a family, walang problemang hindi nyo kayang isolve as a family. Kumbaga parang... Maliban si Lilibet na papuntang ah, Japan. Oo, naninira ng family yan. Oo, ba- na nakakamiss yung ganitong usapan sa mga magtotropa eh, no? Yung hmm. mag-iiyakan muna tapos biglang may tatawanan na bigla. Kaya yung- wala nang umiiyak nga ng lalaki kasi pinagtatawanan mo eh. <laughs> Hindi. <laughs> kayo, kayo, may mga tropa kayong gano'n, yung Oo, ah. mag-iyakan muna kayo, tapos... Hmm. Ano, every week? Every... Labas Hindi tayo naman. sa Saturday. Muman, Eh, kasi mamimili ka rin ng taong ano eh, na yung kung saan ka komportable umiyak. Muman naman, napaka-exaggerated eh. <laughs> Pagkatapos mo May ganyan din, sa, may ganyan din naman sa tropa eh. Oo. Ni, ni masaya din ang pakiramdam yung tang ina tas after nyo nang mabigat na usap, biglang tawanan, mm. pinagtatawanan niya yung problema niyo. Tapos, Kasi ma-realize mo, may kasama ka. Oh, hindi talaga perfect ang buhay, ano? Oh. Hindi talaga. talaga. Hindi Balance siya, totoo yan. Pero alam mo, balance ka after mong maranasan yan, tapos magsusunod-sunod yan, giginhawa na yung buhay mo. Oh. Hmm, tapos, makapagsalita ka na ng maayos. Oh, miracle to. <laughs> oh. Oh. Isipin mo na lang yung anak ni Saddam, nasa kanya lahat, naging walang hiya siya. So, hindi na sa'yo lahat eh. So, hindi ka walang hiya. Parang binitay si Saddam. <laughs> Eh. Ay, anak, Ay, anak, anak, Saddam. Oh. Si, ano ba pangalan nun? Nalimutan ko. Si, ano, si Baby Saddam. Baby Saddam. Yan. So, from Apollo Ontivero, pamura kay Nigerian Prince James Karan, si Mark Torreciva. Ah. Holy Mark Week, pa ganyan. Torrensiva, this is a Holy Week episode, but I'll fuck you in the ass next week. <laughs> <laughs> Yan, from Von Iverson, Accorda, pamura po yung pinakasalbahing mura sa akin. Tapos manifest nyo po na makabili ako ng camera this year para may tool ako pag mag-aaya ako ng date. No, uy, masama, masama yan, men. Ganda yan. From Jay Concepcion, pamura po in unison mga kapatid ko na kulpas ng sina Jazz, Gem at Jen. Teka, halo, ano to? Holy Tuesday. God bless you lang. God, One, two, three. God bless you! from Ralph Johan Flores. Pabati kay Chinese GB ang misis ko kung maganda at chubby na si Regina Monica Flores. Kay Chila, happy Holy Week sa iyo. Wala atikoy. Eh. <laughs> Kasi Holy Week. <laughs> Yan, from Jason Cartaño. Pabati ang mga volunteer firefighters ng Yap Batang Tatalon Fire and Rescue Volunteer. Shoutout po sa inyo. Shoutout. From Jay Olaquino. Cool Pals, pamura naman po kay Nigerian James yung office ko na si Penny Habien. Penny Habien, alo, as like I said, this is a Holy Tuesday, so God bless your soul. Yan, pabati po sa girlfriend ko na si Daphne Bais na mala Cool Pals librarian na din sa pag-recom ng F sa akin. Alam mo, maganda to, mag mag-quiz B si Daphne tsaka si Jomar J. No, pa. Papanoorin natin yan dito pag librarian nangyari. Librarian sa librarian. Yan. Pamura sa gay friend kong si Luther Noche by Nigerian James from Ryan Christopher Lim. Luther ah, Noche. Luther Noche, uh, you will wait another week for fucking the as to comments. Hmm, pero ito talaga looking forward, gay friend eh. Pero pamura si Rendrin Chavez kay Nigerian James. Oh, you are a gay friend? Uh, why are you gay? Yan. Pamura po si Ryan Palanya ng malutong kay Nigerian James. Nakikinig po siya ngayon. What sa is the name? Ah, mula kay Mervin Serrano to si Ryan Palanya. Ryan Palanya, next week you will be included in the list of being in pakpindahan. <laughs> Yun, so uh, happy Holy Tuesday. So ingat kayo kung saan man kayo pupunta. Holy Tuesday. Uh, Holy Tuesday, please reflect all your oh, sins. Oo oh, naman. Hindi, kahit hindi sins yung buhay nyo, uh, reflect nyo family life, yung mga bagay na meron kayo para mas maramdaman nyo, mas ma-appreciate nyo. And I hope after this Holy Week, you will become refreshed and clean slate of all sins you forgiven. Taki na ka. Hindi ko lang saan pupunta. <laughs> Putang pinapanood ko lang siya eh, Oh. So, yun na yung last word. Pag nagsalita ako, dudugtukan pa uli nito eh. And for stand-up comedy pa? shows, pala, ano? please visit www. comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.